Eskerrik hanitsi julen eta hoiko hola jintzaik egoiz berriko kumitan artia eta egun peio kialt duk egu egun hon. Egun hon. Hala behaz, hori tazten diat asuia kooperatiben eh, lehendakaia hizala. Eta usin, hala beti bilantio bat egiten diagu egu berri eta urtats ondotik, hala ikusteko asuian analitik pu nula iganden. Oen, aurten nulako izan duk. Aurten ez duk euh, hain gaizki partitu, uh, bon behadik erran dila bi urte zinez euh, apal izan zela merkatia, egu berriko itziasobe merkatuik izan eta zinez apal zutea Igan urtein uh, surprija bat zea mini bat euh, goatu presiuk eta heltukuntia asu uh, kajik lau uh, euro eta berroita hamar zantimeta uh, eh, eguberriko kampainan. Uh, eh, eta aurten ez gutuke etxit behar henila helduko, mena uh, jale izan duk tia Espainiako merkati ez mm, hainbat askar izan duk, uh, galtu uh, askar izan duk, bon, berdik eran uh, Hanko, hanko asui haskuntza iduk behea, asui gutitxago badi ahanti behean, Odin eh, behardi ebentik eh, jinazi asuia, eh, eta aurten uh, uh, uh, apapres lau euro eta hogei bat zantima um, merkatu hortan. Uh, behardik errane igan urtin zinez apaltu zela berritik landa asuia, uh, stok, habu, stok hanitxekin eta bat zentzietza asui ba, paketa, eta aurten aldiz uh, aste hoi etxeki itxekidik e, e eta presiuk e, hein bat bardin egontik hor urtatxe hartino. Aipatuk izan zian Espainiarat jinazten zutila eh, Grecia eta Italiako asuiak eh, aurten gutigo, ala? Ez beti, bon, bestetaik jinazten di asui, han, hanko kostuma duk uh, asui jati uh, eta urtatxeko. Euh, hanko hasleki ez di aski asuik, erdin bon, betidanik uh, asu jinazten uh, otaik, alde otaik. Uh, gio goe abantaia euh, hein bat huyangutuk eta bon, behar bada egunin asu euh, ebitzen haltetiek eta izaten haltuk hanko hiltegietan. Ordin uh, kalitatezko asu jatutuk hentako, aldiz greziatik eta hola izinazten batie asu uh, joik uh, izantuk han grezian, ezartendi jale las babostegun uh, Espainiako mekatietate tzeko, eta ez dutuk hain kalitatezko asuiak, ordin, bon, jale, uh, eh, uh, eh, nahiago di preforsta eh, guk heben bergaisa egiten diag, eta nahiago di hanko, hanko haslen uh, asuiak hauek pakatzen tie, Eh, eta geho eh, eh, gui aktutuk uh, hentako kalitatezkoenak eta uh, gui hartzentiki e, uh, asuiak uh, kalitatez, beste kalitatez asuiak. Eta bon, baduk difentzia bat hale hang, hanko haslik pakatututuk uh, kajik uh, bost ho eta beho eta hamar santima uh, indar bat egiten beti hanko, hanko moskinak beti eta hanko hasli beti habuk hobiki sepakatzenti guia peno, mena guiak egin batun txapakatu itutuk uh, Greziako eta Italiako asuia beno hobiki. Kalitatea aipatzen behituk, bio sailan aipatzeko, erraiten da um, sail bioa gain behea juiten dela, e, asuien aldetik? Bo, Bio hamar bat laboi bat diagu bioian uh, hasik eta gihaunki indar bat egiten diagu merkatu horren uh, garratzeko. Eta iganurtin hasi berrizia hor dien uh, zenbakik apaltzutia eta aurten bat mendio ezar bat hale. ez duk merkatu handi bat, mena is indar bat egiten diagu hale asui horien uh, baliatzeko eta haiduk emeki emeki hale emendatzen eta bez asuien presioa ez duk bortxan eh, goa juiten, hatik eh, basken bazken presioa bai, oan, nula duk horren aletik? Eh? Bai, dudak, dudak bagintia, ega um, mm, bazkan uh, presioen emendatze horreki, sustut äh, äh, behikian, uh, äh, bon, ba, duamen gastuk izan entziela, bon, ba, laboiek gutisak zaiko ziela gizengean eta hola, ikustez nula presiu komendatu dien. Bon, ba, finalin, bon, hor behiki xailan inda handi bat egin diag presiuen uh, goatzeko, uh, Bortxaz behar diagu zaldaien emendatze hoi laboier, kabalik hobeki sepakatu, eta bon, hor egan eh, urtin uh, eh, zinez gobatututiak eh, pakatzen guntin presiuk, uh, horren, enfin, moano gizingiak eta balia, bali, balia batu ukendezan laboientako, eta hola, bon, finalin, uh, kabali batitiak behigizenak uh, finalin laboiek ezaitiek, hoi dudan dudan guntia etziela habu kajik bat behik ezaiko gizengean, eta finalin bon, guk isatu da bat niti presion aldetik eta finalin baduk uh, eh, behi han hor elkitzen dienak eta bon, helzen gutu gu emerkatien eh, zerbutsatzea. Hoi eh, lan egiten duguna duk hor klienter presion goatzi, hoi ez du beti, ez, beti aiz, ba, eh? bon, prefosta behar bat laboier goatu behar di klienter go, goatu behar di presio goatu bai, hoi gu beste gu beste duda batuk, eh, zehen eta hartino helduko gien uh, eh, klienter presion eta bon, nuzpaizt uh, baduk bat eh, ba, bon presio, e, agien presioa iduk zinez goatzen, bortxatu gituk eh, presion goatzi, men azteket zehen eta jaiten halko din. Justoki, lotxazide sobeak goatzen baduzie galtzia klienten, do, joslen galtzia, do, zer Duda, duke beti ebame kontsumizailek eber di musa tianago di e, eta agi ebano badikurte, eto turt bastertutela josten dielaik eta go presiuk guano go badia. Lo txabadiag e, e agin kontsumitzeko manea eho ebano beti apaltuko dela eta zehen eta arti no, e, ikusten diag ebo zeharenku ebadien e, e, kliman aldetik eta eta um, bon, ba, e, klimaan aldeti badeka jenten eta justut gazten ahenku ahoi, uh, eh, behadik kuntutan hartu, gainetik ez hartzen du presiun goatze bat zinez azkarra, Uh, ba, dakiak agi, kontsumitzi ez dela habo sobea mudan, uh, presiu goe gibadi e ez dik uh, Bon, guk isatzen diag jale baliatzi agoe haslen uh, ba, itxoa preforta eh, mendiko haskuntzadek, mendian, mendian behardik labontxa, behardik uh, hasle, behardik entretenia, eta bon, ba, uste diat hoie behardik uleran, eta bon, klientek, kue klientek badakie zelan jamaiten dugun, zela ze mota uh, egiten dugune bai eh, goe bortu eskualdetan, eta pentsatzen jat, hoi behar dela jale be, beti kontutan hartu, uh, eh, mendigune, goe mendigunetan, uh, laboantza behar behar da begiatu bisik, uh, haskuntzatik jinen duk, eta haskuntza behar dela sustengatu. Eta doia urrentzeko behaz horretaz ezagun, bai, asuia kooperatiban, hogeita bost, hogeita mar langile hartin zidela, berreun eta lautan hogei bat laboai hori lotuik, eta aurten 2008 hogeita hiuan, berrogei urtiak ospatzen tutzialaren urte bihun. Bai, eh, berrogei urtik batitik egu, dagun urtin, eh, Batiko eberrogi urte eh, kooperatiba sistema plantan ezaitzela. Uh, eh, bon, Behatitiago remestiatu, prefosta lehen laboiake eh, eta hasi behitzien huk eta mudela berri baten hortan um, hen uh, asuien saltzen, etzia hor duhetan uh, aiza, uh, merkatia gainen zia, eskietan zia, eta ba nahikuten ahikuten hoi uh, asuien heben, heben beian bariatzia, ehaitia, transformatzia eta igortia,

eta hola, bon, beharko, acheté izan diek agik haste bat eta ebestila merkatuz kambiatu eta bon, izan duk uh, gaitz, eta bon, langilike, hor langileia humba badiagu, uh, azken urte hoitan atzaman diagu egiazkiz uh, e, talde ta bat lanin aitzeko eta bon, behar die hola aitzina jarraiki eta hengainen konfidantzazkaba badiagu. Erramez albez, peioki altgunin asueko batibako buia.